Իրավիճակն առաջնագծում։ Գերմանիան ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը վերականգնելու համար։ Ադրբեջանում չեն ընդունում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ԱՄՆ պետք արտուղարի հայտարարությունը։ Քաշաթաղի հյուսիսային թևում ավարտվել է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Երևանն այսօր նշում է հիմնադրման 2798-ամյակը։ Այսօր Երևանի Հանրապետական ստադիոնում տեղի կունենա ֆուտբոլի Հայաստանի եւ Ռումինիայի հավաքականների հանդիպումը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 50 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 450 գրակոց։ Հյուսիսարևելյան ուղությամբ կիրառվել են նաև ՍՎԴ տիպի դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Պաշտոնական Բերլինը շահագրգռված է, որպեսզի Ղարաբաղում հակամարտությունը կարգավորվի եւ նորից չբռնկվի։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպան Միխայել Քինցգրաբը։ Նրա խոսքով Գերմանիան ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը վերականգնելու համար։ Մենք հասկանում ենք, որ այժմյան իրադրությունում ստատուս քվոն անընդունելի է, Մենք մշտական կապի մեջ ենք կողմերից յուրաքանչյուրի հետ եւ ձգտում ենք նրանց ներգրավել նպատակաուղված բանակցություններում, որ เป զի հակամարտությունը լուծվի եւ նորից չբռնկվի, ասել է գերմանացի դիվանագետը։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարի ծրագրի գործադիր կոմիտեի 67-րդ նստաշրջանում ներկայացրել է Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքները։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի զգաղթած հայ փախստականների խնդրին նա նշել է, որ Ադրբեջանի վարած էթնիկ զտումների քաղաքականության հետևանքով հայերն ստիփաց էին լքել իրենց տները, դառնալով փախստականներ։ Նախարարի տեղակալը ներկայացրել է նաև այս տարվա ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան, որն ուղեկցվեց միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտումներով։ Ադրբեջանում չեն ընդունում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Ջոն Քերիի արած հայտարարությունը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարությունը, թե առաջնորդները պատրաստ չեն Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը զարմացնում եւ վշտացնում է մեզ, ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտակին կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ում ընտրությունների շեմին իր լիազորությունների ավարտին մոտեցող պետքարտուղարի կողմից նման հայտարարությունը զարմանք է առաջացնում։ Մենք կցանկանայինք, որ ԱՄՆ պարզաբաներ Ջոն Քերիի հայտարարությունն այնպես, որ յուրաքանչյուրն այն հասկանար, ասել է Մամեդովը։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել էր, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները պատրաստ չեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարությունը նորություն չէ, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը բարդ փուլ է թևակողել։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Նարեկ Մինասյանը։ Հայկական կողմը ապրիլյան պատերազմից հետո բազմիցս բարձրաձայնել է, որ ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ առանց հավելյալ միջոցների ցանկացած բանակցային փորձ չի կարող որևէ հաջողություն ունենալ, քանի որ իրատեսական չէ հարցի կարգավորումը, երբ երկու կողմերի միջև արկա չէ փոխվստահություն, երբ կողմերից մեկը կարող է դիմել նման արկածախնդրության։ Հետևաբար, առաջնայնությունն այստեղ փոխվստահության մեխանիզմների ստեղծումն է։ Ասել է նա ավելացնելով, որ հայկական կողմի դիրքորոշումն է միայն փոխվստահության պարագայում է հնարավոր զիջումների գնալ։ Ըստ քաղաքագետի ադրբեջանական կողմից վարվող քաղաքականությունն ու ցանկությունները երևում են նրա հայտարարություններից։ Չի խոսվում ընդհանրապես իրենց զիջումների մասին, թե ինչի է պատրաստ Ադրբեջանը, անորոշ է։ Նարեկ Մինասյանը նշեց հաշվի առնելով տիրող իրավիճակը, Ջոն Քերիի հայտարարությունն առավել շատ ուղղված է եղել Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցի շուրջ հատկանշական հայտարարություն է արել։ Փակ դռների հետևում մեզ վրա ճնշում են գործադրում, նպատակ ունենալով հարկադրել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մենք բազմաթիվ մանրամասներ չենք բացահայտում, քանի որ դիվանագիտության կանոններ կան։ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի դրան, նախարարների կաբինետի նիստում հայտարարել է Ալիևը։ Քաշաթաղի հյուսիսային թևում ավարտվել է հացահատիկայինների բերքահավաքը, հեռախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Տերնահովիտի տարածքում ընդվեց մնացած 20 հեկտարաճարը 18 հենտներ հեկտար իջին բերքատվով։ Հացահատիկի արտերում աշխատում էին 30 կոմբայն։ Ընդհանուր առմամբ 2015 թվականի աշնանը եւ 2016-ի գարնանը շրջանում կատարվել է 17530 հեկտար հացահատիկի ցանկ ընդվել է 17709 հեկտար, ստացվել է 42446 տոնաբեկ, 24.38 տետնայր հեկտար համախառնվել։ Տակտահարությունից ուժած կարու 129 հեկտարում վնասը կազմել է 70-ից 100%։ Ամբրան ընթացքում աշխատել է մինչև 70 կողմը։ Ներկա դրությամբ շրջանում 21795 հեկտար ընդհանուր ցանկատարածքներում կատարվել է ավելի քան 7000 հեկտարհեր։ Ստեփանակերտում կայանալիք երկի տոնին շրջանը կմասնակցի բոլոր համայնքներով մոտ 300 ավտոմեքենա բեր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երևանն այսօր նշում է իր հիմնադրման 2798-ամյակը, որն այս տարի անցկացվում է Արևի քաղաք խորագրի ներքո։ Ուրվան նվիրված միջոցառումները կանցկացվեն ավելի համես ձևաչափով՝ միայն մեկ օր։ Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է 2015-ի համեմատ կրկնակի նվազեցնել Էրեբունի Երևան տոնակատարության համար նախատեսվող բյուջեն։ Ծրագրում չեն ներառվել ավանդական դարձած Հանրապետության հրապարակի տոնական համերգն ու քաղաքապետարանի գլխավոր մասնաշենքի արժևանցկացվող տոնական շքերթը։ Փարիզի քաղաքապետ Աննի Դալգոն այսօր այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, որտեղ ցաղիկներ է դրել զոհերի հիշատակին, այնուհետև այցելել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, որի արևանությամբ գտնվող բուրակում խորհրդանշական ծառ է տնկել։ Նշենք, որ նա պաշտոնական այցով Երևանը ժամանել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրավերով։ Նա նշել է, որ տպավորությունը շատ խորն է։ Երկրորդ անգամ է այցելում ցեղասպանության հուշահամալիր, այս անգամ Փարիզի քաղաքային խորհրդի ավականու ուղեկցությամբ։ Հայոց ցեղասպանության պատմությունը հուզումնալից լինելով հանդերձ շատ սրտամոտ է Ֆրանսիային։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքին եւ ընդհանրապես Ֆրանսիայի ժողովրդին, քանի որ այնտեղ կա շատ կարևոր գործոն հայ համայնք, որի դերակատարությունը կարևորում ենք մենք, ասել է Փարիզի քաղաքապետը։ Այսօր Հայաստանում նշվում է նաև տանկիստի օրը։ 1991 թվականի սեպտեմբերին անկախություն ձեռք բերելուց հետո Հայաստանում սկսվում են տանկային զորքերի պլանային բարեփոխումները։ 1992-ի հոկտեմբերի 8-ին արդեն Հայաստանի զինված ուժերի տանկային զորքերի բարեփոխումներն ու ձևավորումն ավարտվում է։ Հայ տանկիստներն ակտիվորեն մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրական պատերազմին, պաշտպանել Հայաստանի սահմանները։ Երեք Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվել է 100 դուր լուսանկարչական ցուցահանդեսը։ Միջոցառմանը ներկային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքեվարք եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, եկեղեցականներ, հյուրեր Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հայաստան-Արցախ, Արեմտյան Հայաստան եւ Ջավախ ահայս երկրների եկեղեցիների դռներն էին պատկերված ներկայացվող ցուցահանդեսին։ Հեղինակ Խաչիկ Եղոյանի խոսքով նման գաղափար ծնվել էր վաղուց, այն նվիրված է ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ 15 թվականին Փարքաստուկ չհասցրեցինք նախաշեմին ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի, բայց փակեցինք 100-րդ տարելիցը այս նախագծով։ 100-րդ տարելիցի միջոցառումների տարի որպես հայտարարված, որպես այդպեսին փակեցինք այս ծրագրով եւ որոշեցինք, որ 16 թվականը պետք է շրջագայեն։ Հայաստանի Հանրապետության մարզերով գոնե ամեն մարզի մարզկենտրոնում Արցախում պարտադիր եւ Արցախը ել ավելի լավ ստացվեց համընկավ անկախության 25-ամյակի միջոցառումների հետ եւ հետագայում դեռ ունենք Հայաստանի մի քանի մարզեր, հետո Ջավախ եւ վերջնակ պետական գագաթնակետը պետք է կայանա այս ծրագրի Ստամբուլում։ Այս ծրագրով չի ավարտվում Խաչիկ Եղոյանի գործունեությունը։ Մեծ զրույցում բացվեց հաջորդ ծրագրի գաղտնիքը։ Կարծես չեմ ուզում գաղտնիքը բացել, թեպետ արդեն մի քանի մարզերում դա բացել է այդ գաղտնիքը, փոքրիկ կտորներով Մալմիսի պետք է ավարտին մշու առաքելոց վանքի դուրը, դա որպես խորհրդանիշ, որ հետագայում տասած մոտ ապագայում իրական դուրը, որը գտնվում է հայոց, որը 15 թվականին մարդիկ մազապուրց մի կերպ փրկեցին, վերեցին Երմակետում է Հայաստանի պատմության հանգարանում, դա լուսանկարել ենք եւ այսօր բոլորս պետք է դա հավաքենք եւ որպես խորհրդանիշ հանդիսացնենք, որ մի օր իրական այդ փայտյա դուրը ոչ թե լուսանկարը կտանենք մեր վերջում մեր սեփական հողերում արևմտյան Հայաստանում արդեն մի ամբողջական Հայաստան կդառնա, մշարակելու զանգվածը տեղադրենք, կվերանորոգենք այդ եկեղեցին ու կապենք մեր հողերում։ Խաչիկ Եղոյանի աշխատանքները դիտելուց հետո հանդիսատեսը հայտնեց իր կարծիքը։ Կարինե Խաչատրյանի խոսքով շատ հաճույքով եք նայում եւ առաջին հերթին առաջի նկարները ընկերուհուս հետ նայելուց մեզ մի տեսակ զգաստացանք, որովհետեւ ինչ որ բան կար կապով։ Դա խոսում է այն մասին, որ մեր գեներն են, որը շատ հարազատ են մեզ, որտեղ այդ նույն դուրը նայելուց հիշում ես, որ դրանք մեր պապերի սարքաստերներն են, մեր պապերի շունչը եւ մեր ազգայինն է այդտեղ նստած։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանն ընդունել է մեղվաբուծության ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման փայտնի Մոսկվայաբնակ Սուրեն Գրիգորյանին։ Հանդիպան ընթացքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, ըստ որի Արցախում կկազմակերպվեն դասընթացներ մեղվաբուծության բնագավառում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման, ուսուցման եւ քարոզչության ուղղությամբ։ Երեք Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում Ստեփանակերտի համար 9 դպրոցի 250 աշակերտների, նրանց ծնողների ու ուսուցիչների համար տեղի ունեցել հայրենասիրական երկերի համերգ։ Երկու պարով հանդես է եկել «Մենք ենք մեր սարերը» երկի բարի պետական համույթը։ Բաց դռների օր ծրագրի շրջանակներում Ֆրեզնոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսարանի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 10-ից 12-ը ժամը 11-ից Ստեփանակերտում մի խումբ արտասահմանյան բժիշկների կողմից կիրականացվեն բնակչության անվճար խորհրդատվություններ եւ անհրաժեշտության դեպքում վիրահատական միջամտություններ։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ այսօր բոլոր ընտրատեղամասերը բացվել են Թբիլիսիի ժամանակով առավոտյան ժամը 7-ին։ Հայտնի է, որ երկրի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին եւ վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին արդեն մասնակցել են ընտրություններին։ Պաշտոնյաները նշել են, որ քվեարկել են ավելի ազատ, կայուն ու ժողովրդավար Վրաստանի ապագայի համար։ Ուկրաինական կողմն Ադրբեջանին պատասխան մեղադրանքներ է ներկայացրել ուկրաինացիների իրավունքների ոտնահարման համար։ Ադրբեջանում Ուկրաինայի դեսպան Ալեքսանդր Միշչենկոն հանդիպել է գլխավոր դատախազ Զաքիր Գարալովի հետ։ Իթիվս այլ հարցերի քննարկվել են նաև Ուկրաինայում ադրբեջանական ցակումով քաղաքացիների, նաև Ուկրաինայում սեփական բիզնես ունեցող ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ իրավախախտումների հայտնի փաստերը եւ դրանց շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նշվել է, որ որպես կանոն ադրբեջանցիները դժում են այն դեպքերում, երբ ներգրավված են լինում զանազան խափեությունների մեջ, բայց դա նույնքան վերաբերում է նաև բուն ուկրաինացիներին եւ Ուկրաինայում բնակվող մյուս ազգությունների ներկայացուցիչներին։ Դեսպանի խոսքով Ադրբեջանում բնակվող ուկրաինացիների իրավունքների խախտումների փաստեր էլ կան։ Մարզասերների համար Այսօր Երևանի Հանրապետական ստադիոնում տեղի կունենա ֆուտբոլի Հայաստանի եւ Ռումինիայի հավաքականների հանդիպումը։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուկյասյանը նախախաղային ասուլիսում հայտնել էր, որ բոլոր խաղացողները պատրաստ են հանդիպմանը։ Հանդիպումը կկայանա ժամը 20-ին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։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 լրատվական ծրագիրն ավարտվեց